Kristus ir augšām cēlies un ir dzīves mūžīgi mūžos. Esiet sveicināti šajos lielajos svētkos, skan raidījums ielūdz Gregors Kola un pie mikrofona mācītājs Ārtis Druvietis. Tik tiešām Kristus ir augšām cēlies. Tik tiešām viņš vakar, šodien un mūžīgi ir tas pats. Un tik tiešām viņš ir varens kungs pār visu, pār visām varām, visiem spēkiem. Viņš ir uzvarējis nāvi un elli, viņš ir uzvarējis velnu un visus viņa darbus – Viņš ir uzvarējis visu, ko darījis grēks. Viņš ir atnesis brīvību. Lai slavu un gods mūsu vareniem dievam par to, ko viņš ir darījis, ko viņš dara un ko viņš darīs. Šajā raidījumā runāsim par mūsu lielajiem svētkiem, par tiem notikumiem, kurus mēs svinam, arī par mūsu izjūtām, piedzīvojumiem un domām, kuras mūsos raisās par šiem notikumiem domājot. Taču kā parasti, pirms mēs vēl par to runājam, sāksim ar aktualitātēm pirmdien, 22.00 skolas kapelā Tezē lūgšana. Katru otrdienu, 19.00 svētbrīdis Striķu pamatskolā. Otradien, 18.00 skolas kapelā Gregora skolas dievkalpojums. Dievkalpojumā kalpo skolas studenti. Visi mīļi aicināti! Trešdien, 19.00 skolas kamīnzālē Alfas kurs – Alfas kurs ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo ticību, kā arī saņemt atbildes uz dzīves jautājumiem. Svētdien, 30. martā 11.00 Gregors skolas prezentācija Kandavas evaņģēliski luteriskajā draudzē. Ja vēlaties uzaicināt Grigors skolas pārstāvjus piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums uz skolu 6-7-2-2 Sīkāku informāciju par Gregora skolu un tās pasākumiem varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv vai zvanot pa tālruni 6 38 22 403, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. Slow. Pirmajā nedēļas dienā ļoti agri gaismai austot, sievas nāca pie kapa un nesa svaidāmās zāles, ko tās bija sataisījušas. Un vēl kādas citas bija līdz ar tām, un tās atrada akmeni no kapa noveltu. Tās gāja iekšā, un tā kunga Jēzus miesas neatrada. Un, kad tās nezināja, ko darīt, redzi, tad pie tām piestājās divi vīri spīdošās drēbēs. Un, kad tās pārbijušās nolaida acis uz zemi, viņi tām sacīja Ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušiem? Viņš šeit nav, bet ir augšām cēlies. Šis droši vien ir notikums, kurš ir visu mūsu cilvēces vēsturi iespaidojis vairāk nekā jebkurš cits. Šis droši vien ir notikums, par kuru mēs tikko varējām lasīt Lūkas evaņģēlī 24. nodaļā, par ko ļoti daudzi nemaz nenojauš, cik daudz tas ir izmainījis cilvēces vēsturē, cik daudz izmaiņas tas ir atnesis mūsu dzīvēs. Tas ir notikums, kura piepildīšanos mēs šajos svētkos svinam. Tieši tāpēc mēs varam teikt priecīgas lieldienas, Kristus ir augšām cēlies. Šajā redzījumā mēs runāsim ar pieciem mācītājiem un lūksim, lai viņi dalās ar saviem iespaidiem, pieredzēm, ar to, kādā veidā viņi izdzīvo šos svētkus, ko tas viņiem nozīmē, Es domāju, ka tas varētu būt labākais, ko mēs tagad varētu dzirdēt un saņemt, kā vēl vienu dāvanu šajās otrajās lieldienās. Tātad šajā redzījumā savā pieredzē attiecībā uz šiem mūsu lieliem un brīnišķīgiem svētkiem dalīsies mācītājs Mārtiņš Irbe, Kārlis Zikmanis, Induls Paičs, Uldis Gailītis un Guntis Apriķis. Ko jūsu dzīvē nozīmē lieldienas? Tā diena ir lielākā diena manā dzīvē. Tā tad nozīmē viss, ja tā ir dzīvības diena, Tā ir man priecīgākā diena, tajā rītā, naktas vigīlijā, bet tajā lieldienas rītā es vienmēr jūtos kā mazs bērns. Tā kā 5, 6 gadīgs bērns. Tāds. Es gaidu, kad saulīt parādās, es gaidu pirmo gaismu, un es nekautrējos teikt, ka bieži man ir asars acīs, jo tā ir. Es saprotu, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka nāve ir zaudējusi savu spēku pār manu dzīvi. Un man tāds īpaši naici pret e, nāvi, jo tās manas pirmās atmiņas no, no bērnības, man daudz rādīja tie, kas ir aizgājuši. Un pirmās eh, atmiņas man ir no bērniem. Tātad es domāju, tas no bērnības pat nāk. Es ļoti ienīstu nāvi. Un es saprotu, ka tā ir eh, uzvaras diena. Un es to personīgi pieņemu, ka tas ir ar, eh, mana atbrīvošanas diena. Tātad tā ir lielākā diena visā gadā. Un es kā mazs bērns par to priecājos. Nu, Lieldienas, man liekas, ir eh, vislielākie svētki mūsu ģimenē. Agrāk bija Ziemassvētki, bet eh, tagad ar laiku mēs sapratām, ka nu, tā lielākā notiekuma mūsu ticības dzīvē ir Lieldienas, kad eh, Kristus ir augšām cēlies. Un tas nozīmē jaunu dzīvību, viss ir no jauna. Tāpēc Lieldienas, man liekas, ir kļuvusi mums par vislielākie svētki mūsu ģimenē. Man tas, protams, ir viens no nozīmīgākajiem periodiem manā kalpošanā, manā dzīvē. Es domāju, ka lieldienas ir ļoti interesanti un skaisti svētki. Katram kristietim no šiem nozīmīgākajiem. Jo runā arī par pašām svarīgākajām tēmām, ne, kāpēc mēs vispār esam kristieši, kā Dievs mūs ir atpestījis un parādījis savu mīlestību līdz galam. Es domāju, tie ir Dieva mīlestības visaugstākās atklāsmes svētki. Lieldienas manā dzīvē nozīmē neapšaubām kalpošanas darbu, kas saistās ar manu amata pienākumiem, man šeit tie ir tie būtiskākie un nozīmīgākie svētki, kas ir kristīgajā baznīcā un arī priekš manis. Lieldienas ir ļoti liels notikums, un man liekas, ka jau vārds Lieldienas sevī ietver kaut ko bezgalīgi, milzīgi lielu. Tā vienkārši varētu sacīt, ka Lieldienas ir ceļš kopā ar Kristu, caur viņa ciešanām, caur viņa krustu, caur sāpēm, pazemojumiem, nicinājumiem, caur nāvi uz dzīvību. Un tā pavisam īsi atbildot uz šo jautājumu, es varētu sacīt, ka lieldienas ir ceļš no nāves uz dzīvību, un tas ir ceļš, ko mēs staigājam vai izējam kopā ar Kristu. Kā jūsu ģimenē parasti tiek pavadīta klusā nedēļa un sagaidīts lieldienas? Nu, kā mācītājam, man ir ehm, ļoti aizņemta tā nedēļa, bet es atrodu laiku vairāk ehm, klusumu, ievērot tad, kad es varu, eh, man diezgan garš gāvens ir par to laiku, eh, vairāk dievkalpojumu, bet tad, tad parastajā trešdienā mums ir pašā svētku mielas mūsu mājā, un tas iet vairāk stundu garumā, un to jāsagatavojās, un tas to nevar vienā dienā izplānot, tad, tad, tad tas ļoti daudz laiku eh, paņēma, un tad ir zaļā ceturtu dienā dievkalpojumi, tad piekdienā, un tad sestdienā nāk vidžilī un, un, un lieldienas rītā. Tā tad ir ļoti aizņemta diena, un tomēr es negribu aizrauties tādā darbā. Man man pašam vajag laiku pārdomāt, kas tur eh, viss notiek. Sevišķi tajā lielā piekdienā man ir eh, līdzīga pelnu trešdienai. Neteikšu, nu, kad es sāroju, bet tā ir smaga diena. Jo es zinu par saviem grēkiem, un tad es skatos uz krustu, un es vienmēr jautāju, vai mani grēki tiešām tik lieli, ka viņam, Kristum, bija tas jādara, bija jācieš tādā agonijā par mani. Atbildi jā, tā tad man ir tāda vajadzība, un tāds pestītājs ir tik tiešām liels un mīļš, ka viņš priekš Mārtiņa to dara. Un tā tad ļoti nopietna diena. Un tad sestdienā, protams, ir tāds klusāks laiks. Tur arī man ir parasti kāda stundiņa, varbūt vairāk, kad es varu tā būt tikai eh, ar savu bībeli vai savā lūkšanā. Un tad es gatavojos uz to lielo dienu. Un tad no tā visdrūmākā laika, vistumšākā laika ir vislielākais prieks un gaisma. Nu, klusā nedēļā eh, mums ir daudz sagatavošanās priekš lieldienām. Pēdējos gados mēs svinam paskās svētkus, lai eh, saprastu, ko nozīmē vakarēdienas, un tad arī daudz ir sagatavošanos uz to. Bet līdz ar to, ka mēs svinam šos vakarēdienu iestādīšanu, mums ir, ir tā lielākā gaida uz lieldienām, uz tiem augšām celšanās svētki. No zaļā ceturtdiena, kad Jēzus deva mums altāra sakramentu, lielā piekdiena, kad mēs atceramies viņa ciešanas, un tad ar nepacietību mēs gaidām nakts vigīliju. Kā mums nepatīk noklāt altāru un apsekt to melnu, visu to smagumu, Bet tas ir kas notiek ar mūsu dvēselēm, no nu, ar, ar grēku un, un, un visu to. Un tāpēc ar nepacietību mēs vienmēr gaidām uz naktas vigīliju, kad mēs atkal varam svinēt, ka nekas nav lielāks par Kristus uzvaru. Nu, mēs cenšamies uh, klusajā nedēļā tiešām atcerēties to seno principu, ka tas ir laiks, kad mums īpaši bieži būtu jābūt baznīcā, un arī manās draudzēs, kur es kalpoju, ja uh, sevišķi vienā no viņiem ir dievkalpojumi katru dienu, un tad mēs arī vai nu kā mācītājs es, vai arī vienkārši kā baznīcas apmeklētājs, par ko es esmu kādreiz pateicīgs un priecīgs. Mēs tiešām cenšamies katru dienu būt uh, baznīcā un līdz ar to zināmā mērā izstaigāt līdzi šo klusās nedēļas ceļu un arī ievērot varbūt to, ko šis nosaukums klusā nedēļa nozīmē, ka nu, tiešām censties arī savā dzīvē tā mazliet pieklusināt gan vārdu burtiskā, gan pārnestā nozīmē visas lietas, lai domas var koncentrēties uz šo svarīgo notikumu kā manā ģimenē tiek eh, pavadīta klusā nedēļa. Es nedomāju, ka tur būtu kaut kādas tādas īpašas arī manā ģimenē, kādas atšķirīgas lietas. Tas, kas saistās ar pasākumiem, arī kas ir klusās nedēļas laikā, saistībā ar draugu, un tur, kur bērni var piedalīties, tur arī viņi kā, ņem savu līdzdalību. Klusās nedēļas pasākumos tas būtu saistībā, sacīsim, ar Lielo piekdienu, neapšaubām arī pārunājam tās lietas, kas saistās, bet tas jau, es gribētu teikt, iet cauri visam tam klusēm laikam, kas ir 40 dienas pirms lieldienām, un bērni arī tā nedaudz izjūt šīs atšķirības, kur mēs patiešām esam gan pārunājuši, gan arī tādās praktiskās lietās, kur tā nedaudz arī cenšamies likt nu, tādus, tādus gavēņu uzsvars ar bērniem, kas saistās tieši varbūt ar kādiem, nu, kā tam izklaidēm, kādiem našķiem, nu, kas tā būtu tā Svarīgi, ka viņi jūt, jā, ka tas ir atšķirīgs laiks arī mūsu dzīvē un arī viņu dzīvē. Tas ir labs jautājums. Man liekas, ka viena mācītāja ģimenē jau parasti klusā nedēļa un lieldienu notikums, lieldienu svētki. Tie ir ļoti piepildīti ar notikumiem un kalpošanu. Un Un tā ikdiena parasti ir tāda, ka šajā nedēļā, lieldienu nedēļā, mācītājs ir mājās vismazāk sastopams. Bet reizē tas ir arī, protams, liels prieks. Mēs parasti tā, ja domājam tieši par lieldienu svinēšanu, tad tāda īsta lieldienu svinēšana sākas tieši otrajās un varbūt trešajās lieldienās, kad ir vairāk būt laika kopā ar ģimeni. Bet tā ikdiena, tā ierastā pieredze ir tāda, ka tas ir diezgan noslogots laiks, un, un tad parasti ģimene ir tā, kas ļoti atbalsta. Es par to esmu ļoti pateicīgs par savu sievas un arī meitiņas aizlūgšanām, par uzmundrinājumu. Tas tiešām nozīmē ļoti daudz. Klusajā nedēļā tāds ļoti mīļš notikums, kur mēs esam kopā, tas ir zaļās ceturtdienas dievkalpojums, kas ir faktiski ciešām laika tāda liela kulminācija, kas reizē arī ir sākums lielajai piekdienai. Un lielajā piekdienā notikums, kas arī ir tāds, mēs cenšamies būt kopā šajā notikumā, arī krusta ceļā šeit, Saudas pilsētā, kad eh, Saudas pilsētas draugs un garīdznieki dodas cauri Saudas pilsētai, pieminot Kristus ceļu uz krusta. Un tas ir vēl viens no notikumiem, kur mēs esam kopā. Nu, lūk, kā jau sacīju, tad lieldienu svinēšana vairāk tādā ģimenes lokā sākas tieši otrajās un trešajās lieldienās, kad mēs esam tā rīktīgi kopā no rīta līdz vakaram un varam šo laiku pavadīt kopā kā ģimene. Kā būtu jāsvin lieldienas? Tie lielākie svētki var vajadzēt ar lielāko prieku. Un, nu, kādas mums ir tradīcijas? Nu, mēs varam olas krāsot un saldumus ēst, sevišķi, ja mēs esam visu laiku kavējuši eh, ciešanu laikā vai gaviņu laikā. Bet es domāju, kā mums eh, ģimenē, nu, kas mums dod prieku? Protams, dievkalpojums pie dieva galda, kur var būt labāk. Bet tā mūsu mājās, nu, es domāju, ar mīlestību, ar, ar, ar draugiem, ar, ar radiem, ar, nu, tā kā Ziemassvētkos. Es domāju, tā ir vēl lielāka diena, un tā tas ir baznīcas gadā. No lielāko prieku, kas mums dod prieku? Ar ģimeni, ar, ar, ar mīlestību atbalstu, ar, ar dziesmām, ar slavēšanu. Nu, tā, un mēs arī pie galda sēžam. Un, um, vienmēr jāuzmanās, ka es nepārēdos eh, tajā svētdienā, bet ļoti gribās eh, atkal gaļu ēst un saldumus ēst tajā dienā. Ar prieku! <laughs> Ko lai saka? Kristus ir uzvarējis nāvi, viņš ir uzvarējis grēku, viņš ir uzvarējis mūsu pašus. Eh, viss, kas mums šķir no Dieva. Tad es domāju, ka nu, lieldienām vajadzētu būt vis, vislielākie svētki mums pašiem. Vispirms iet uz baznīcu, dziedāt slavas dziesmas kungam, un tad ģimenes lokā svinēt tos tās dāvanas, ko Dievs mums ir devis savā starpā. Pats galvenais, man liekas, lieldienās ir piedzīvot kādu kopību ar citiem cilvēkiem. Jo no vienas puses, mēs, protams, varam viņu svinēt arī katrs atsevišķi un pieminēt to, ka Kristus pēc savas augšām celšanās ir kopā ar mums, vienalga, kur mēs esam, katrā vietā līdz pasaules galam. Bet tomēr tas ir tāds kopības mirklis, kā toreiz mācekļi sapulcējās aiz slēgtām durvīm, un tieši tur Kristus nāk viņu vidū un atklājas. Es domāju, arī šodien tas tā ir, un tāpēc man liekas, ka lieldienas vēl ar vienu būtu jāsagaida mums dievnamā, lai mēs varētu nu, kopā ar visiem piedzīvot šo priecīgo pasludinājumu un viens otru iepriecināt ar šo vēstu, ka Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Es domāju, ar lielu prieku jāsvin. Lieldienas ir Kristus. Ir augšām cēlējis, viņš ir nāvi uzvarējis, viņš ir dāvājis arī šo uzvaru mums, kas ticam, ka viņš to ir izdarījis. Un tas tā ir tas lielākais prieks, ko mēs varam saņemt no Dieva, no mūsu pestītāja. Mums ir daudz un dažādas tradīcijas, bet man liekas, ka ir ļoti svarīgi par lieldienām pašām saprast, lai mēs viņus varētu svinēt, tad ir svarīgs ceļš, kā mēs nonākam līdz lieldienām. Un to ceļu ļoti labi parāda ciešanu un arī gavēņa laiks, kas ir sācies ar Judika svētdienu un vislabāk eh, klusā nedēļa vai lielā nedēļa, kā to nereti arī sauc. Proti, lai varētu svinēt un lai varētu baudīt prieku par Kristus augšām celšanos, lai tas būtu ne tikai tāds ārējs sauklis, un ko es sacītu ne tikai tāpēc, ka tā jāsaka, bet tāpēc, ka sirds tā liek, kur man būtība tiecas tam pretī, to apliecināt ir, ka mm, jau sarunas sākumā es minēju par to, ka patiesībā lieldienas nozīmē iziet līdzi Kristum, doties cauri tai pieredzēji, caur kuru Kristus ir gājis, cauri nāves pieredzēji. Un patiesībā ikvienam kristītam cilvēkam lieldienas nozīmē vienu lielu atgādinājumu par manām kristībām. Tas ir atgādinājums tam, ka es esmu bijis kristīts trīsvienīgā Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā, ka es esmu pestīts. Tas ir liels prieks un gabals. Un patiesībā ik vienas lieldienas tas labākais veids, kā sagatavoties tam priekam, kā to piedzīvot tad kristīgā baznīcā tas ir vienmēr bijis grēksūdas laiks. Līdzīgi kā katehūmēni pirms kristībām, viņi sagatavojas, sagatavojot savus sirdsapziņas caur grēksūdzi, tā arī mēs patiesībā ik viens pirms varam gavilēt un priekā atraisītām sirdīm sacīt Kristus ir augšām cēlies, esam aicināti izmeklēt savus sirdsapziņas. Un šajā laikā patiesībā, protams, grēksūdzi ir piemērota tik vienam laikam, kad mēs jūtam nepieciešamību pēc grēksūdzes, kad svētais gars mūs aicina Bet īpaši šajā laikā grēksūdzība ir ļoti, ļoti svarīga sastāvdaļa ceļā uz lieldienām. Un patiesībā šajā dienā, atverot savu e-pastu, piedzīvoju tādu lielu prieku. Man rakstīja kāda draudzes locekle, kur vienkārši jautāja, kad būtu iespējams. Un viņi pie tam jautāja, tā, ka, vai tas būtu iespējams izdarīt pirms lieldienām, lai lieldienas varētu sagaidīt. Un es īstenībā priecājos par tādiem cilvēkiem, kuri saprot, ka nav lieldienu prieka, nav piepildījuma, nav satura. Tad, ja ir kaut kas, kas tevi šķir no Dieva klātbūtnes, un varbūt tas ir labākais laiks, lai sagatavotos tieši tagad, lieldienām, nākot Dievu priekšā grēksūdzē. Lūksim Dievu! Slavu un gods, slavu Tev un pateicību, varenais Dievs! Mūžīgais debes Tēvs, kas es sūtīju savu dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūtu mūžīgu dzīvību. Slāva Tev, Jēzu Kristu! Tu vienīgais kungs, kas esi atdevis par mums savu dzīvību, un es augšām cēlies, un es dzīves mūžu mūžos. Slāva Tev, kungs, kas satriec vēlnam viņa galvu. Slāva Tev, kungs, kas esi atbrīvojis mūs no nāvis un ēlas varas. Slāva Tev, kungs, kas esi satriecis visas vēlna un grēka vāžas, ko tas bija salicis ap mums. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka nāve nevarēja Tev paturēt savā varā. Mēs Tev pateicamies, visvarenais kungs, ka arī Tu mūs neatstāsi nāvis varā, bet celsi augšā Tajā dienā, kad tu nāksi tiesā dzīvos un mirušos. Mēs tev pateicamies un mēs tevi slavējam, ka arī tajā dienā mums nebūs jācer un jāpaļaujas uz savu labumu, kad mēs būtu pilnīgi pazuduši, bet ka arī tajā dienā mēs varēsim paļauties uz tavu spēku, ar kuru tu augšām cēlies no miroņiem, ar kuru tu svētdari, atbrīvo, piedod mums mūsu grēkus un šķīstī no visas netaisnības mūsu. Lai tev, kungs, ir gods un slāva. Kungs, un lai arī mēs varam atjaunotā dzīvē, dzīvot līdz ar tevi līdz tu nāks godībā. fırsat ver de besin